بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qolgan asrlarni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlar o'rtasida taqsim qilib berdi rasulullohning nasibasiga rayhona al quraziya tushdi payg'ambarimiz unga islomni qabul qilsang seni ozod qilib senga uylanaman dedi ozod qilaman hamda uylanaman dedi lekin rayhona o'zini dinida qaysarlik qilib turib qoldi rasululloh uni o'zini dinida qolib u bilan birga bo'lishini xohlamadida uni holi qo'ydi bir qancha vaqt o'tgandan keyin payg'ambarimiz sahobalar bilan o'tirar ekan bir kishini rasulullohni huzuriga kirib kelayotganligini ovozi eshitildi oyoq ovozlari shunda payg'ambarimiz aytdilar bu falonchi kelyapti dedi menga rayhonaning islomini xabarini olib kelyapti dedi hali u kishi kirmasdan turib haqiqatdan ozgina vaqt o'tdi payg'ambarimiz ismini aytgan kishi kirdida yo rasululloh xursand bo'ling rayhona islomni qabul qildi dedi payg'ambarimiz bundan xursand bo'ldi allohga hamdlar aytdi bir rivoyatda unga uylandi deyiladi boshqa bir rivoyatda rasulullohning qo'lida sabiya bo'lgan holda qoldi deyiladi vallohu alam handaq g'azotiga taalluqli oyatlar ahzob surasida nozil bo'ldi ahzob surasining katta qismini tushunishligimiz uchun handaq g'azotidan xabardor bo'lishligimiz kerak bu yana bir marta bizga siyrat ilmi qur'onni bizga qanday o'rgatishligiga bir ibrat misol bo'ladi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها mana endi handaq g'azoti xususida alloh taoloni tushirgan oyatlari ey mo'minlar sizlarga qarshi qo'shinlar kelgan paytda biz ularning ustiga shamol va sizlar ko'rmagan lashkarni yuborganmiz Allohning sizlarga bergan ne'matini eslanglar. Alloh qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchi bo'lgan zotdir. Alloh taolo ustinglarga dushman kelgan paytda biz ularning ustiga shamol jo'natdik hamda sizlar ko'rmaydigan qo'shinlar yubordik o'shanda ular sizlarning yuqori tomoningizdan ham sizlardan quyiroq tomondan ham bostirib kelgan edilar o'shanda ko'zlar tinib yuraklar bo'g'izlarga tiqilib qolgan va sizlar Alloh haqida turli gumonlar qila boshlagan edinglar ya'ni ana shu Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin musulmonlarning holi haqiqatan bir tang qiyin bo'ldi Chunki shimol tomonda 10 ming ahzob turibdi to'dalar. Orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati xabari tarqaganda qaysi vaqtda, qaysi tomondan hujum bo'lib qolishligidan xavotir olib musulmonlar Alloh taolo sifatlagandek ko'zlar tinib, yuraklar bo'g'ziga tiqilib qoldi. Bu oyatlarni haqiqatini, mazmunini, mohiyatini mana shu joyda turgan sahobalar juda yaxshi tushunishdi. Hunalika butuliyal mu'minun va zulzilu zilzalan shadida. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا ana o'sha joyda mo'minlar yana bir bor imtihon qilindilar va bu dahshatdan qattiq larzaga tushdilar mana endi munofiqlarni aytgan so'zi va qilgan ishlariga alloh taoloning bergan taliqi o'shanda munofiqlar va dillarida maraz bo'lgan kimsalar Alloh va uning payg'ambari bizlarga faqat yolg'on va'da qilgan ekanlar deya boshlashdi. Ana shu to'dalarni ko'rganda munofiqlar Muhammad bizga yolg'on va'da qildi, bizga g'ururni va'da qildi deishdi. O'shanda ulardan bir toifa odam dedi: "Ey Yasrib ahli, sizlar uchun turish imkoni yo'qdir. Bunchalik katta qo'shinga qarshi turishga imkon yo'q. Bas o'z uylaringizga qaytib ketinglar." Bir toifasi shunday dedi. Ulardan yana bir guruh esa uylarimiz ochiq sochiq qolgan edi deb payg'ambardan izn so'rardilar. Holbuki uylari ochiq sochiq emas edi. Ular faqat jang maydonidan qochishligini istardilar. Ya'ni payg'ambarimiz bilan Xandaqni 3000 kishi kavlagan bo'lsa, Banu Qurayzaning xiyonatini xabari kelgandan keyin 2700 ta odam qaytib ketdi. Rasululloh bilan 300 donagina odam qoldi 10 ming qo'shinni qarshisida. Bir toifasi kuchimiz yetmaydi deb ketdi ikkinchi toifasi uyimizni orqasi ochiq edi deb bahona qilib ketishdi lekin g'alaba Alloh tomonidan bo'ladi quvvatni kattaligi adadni ko'pligi qurolni kuchi bilan emas bor yo'g'i bir sabab lekin alloh taolo o'zi bilgan yo'l bilan musulmonlarni g'olib qildi ولو agar ularning ya'ni munofiqlarning ustiga turli tomonlardan bostirib kirilsa-da, so'ngra ulardan musulmonlarga xiyonat qilishlik, fitna talab qilinsa, shak shubhasiz ular ko'p ikkilanib turmasdan xiyonatga rozi bo'lgan bo'lardilar. Holbuki ular ilgari ana shu va'da berganlar. Ortga chekinmasligi haqida Allohga ahd paymon bergan. Allohga berilgan ahd paymon esa qiyomat kunida so'ralguvchi edi. Ey Muhammad, Ayting, agar sizlar o'lishdan yo o'ldirilishdan qochsangizlar, bu qochish sizlarga biron foyda bermas. Demak, sizlar juda oz foydalanursizlar Ya'ni o'limdan qochib ketuvdinglarmi Agar Alloh taqdir qilgan bo'lsa, uyinglarga borganlarda qatl bo'lasizlar, taqdir qilmagan bo'lsa yo'q. Inson ajali yetgunicha yashaydi. ahzaba lam yadhhabu. To'dalar mana Naim ibn Mas'udni qilgan hiylasidan keyin ketishdi. Uylariga ketib qolgan munofiqlar va qalbida marazi bor insonlar to'dalarni ketganidan xabari yo'q uyda o'tirishar edi. Qachonki musulmonlar Madinaga qaytib kelib, Banu Qurayza qarab tayyorgarlik ko'rayotgandan keyin bilishdi. to'dalarni ketganligini. Alloh taolay aytadi: "Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu." Ular to'dalarni ketmagan deb o'ylaydilar. Uyda o'tirishibdi, bilishmaydi ketganini. va agar u firqalar yana qaytib qolsalar munofiqlar shaharda sizlarning ichingizda emas balki sahroda ko'chmachi badaviylar orasida bo'lib sizlarning hol xabaringiz haqida so'rab bilishni so'rab bilib turishni do'st tutadilar ya'ni agar qaytib keladigan bo'lsa tashlab chiqib ketib tashqaridan turib holinglardan xabardor bo'lib turishlikda hol bu munofiqlar hamda alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shaxsiyati haqida oyatlar nozil qildi لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا Ey mo'minlar, sizlar uchun Alloh va oxirat kunidan umidvor bo'lgan hamda Allohni ko'p yod qilgan kishilar uchun Allohning payg'ambari iymon e'tiqodi va xulq atvorida go'zal ibrat namuna bordir. Mana shu oyatdan siz bilan biz tushunamizki, musulmon odamga ibrat bo'ladigan zot faqat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. va raddallohu allazina kafaru bi bighayzihim lam yanalu khayra va kafallohu almu'minina alqital va kana allohu qawiyyan aziza Alloh kofirlarni xafa hollarida qaytardi. Mana 10 ming qo'shin keldi, 45 kun qamal qilib turishdi, hech narsaga yetish olmadi. Alloh aytadi, Alloh kofirlarni xafa hollarida qaytardi. Ular biron yaxshilik foydaga erishmadilar. Alloh o'zi kifoya qildi. Alloh mu'minlarga jang to'g'risida kifoya qildi. Ya'ni osmondan o'zi bilgan qo'shinni tushirdi, shamolni yubordi, musulmonlarni ishsiz dushmanlar mag'lub qildi. Alloh kuchli, qudratli bo'lgan zot. Oyatlar ko'p, mana ba'zilarini o'qidik. Nihoyalaymiz Xandaq g'azotini. 45 kun qamal qilib turgan 10 ming qo'shin hech narsa qila olmasdan qaytib ketdi. Mana shu 45 kun bo'lgan jangda bor yo'g'i 8 kishi halok bo'ldi. Badr g'azoti 2 soatdan oshiqroq bo'ldi. Mushriklardan 70 ta o'ldi, 70 ta asir olindi. Musulmonlardan 12 ta o'ldi. Musulmonlardan 5 kishi, mushriklardan 3 kishi. Musulmonlardan vafot etgan shahid bo'lgan sahobalar Anas ibn Aws, Abdulloh ibn Sahl, Tufayl ibn Nu'mon, Sa'laba ibn G'anama, Ka'b ibn Zayd va Sa'd ibn Mu'oz roziyallohu anhular. Mushriklardan esa 3 kishi Munabbih ibn Usmon ibn Abduddor bu ana shu bir-biriga kamon otayotgan paytda ikki qo'shin kamon bilan o'ldi. Hamda o'lgan ikkita kishini bittasi Amr ibn Wud va navfal ibn Muaviya. Handaqni musulmonlar tomoniga irg'ib o'tib turib, muborazaga tushgan 5 ta pahlavonning ikkitasi qolgan edi. Mana shu ikkita kishi. Demak, 45 kunlik jangda bor yo'g'i 8 ta odam o'ldi. Lekin bu marakaning natijasi ulkan bo'ldi. payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning bir hadisi bilan yakun yasaymiz unga rasululloh sollallohu alayhi vasallam to'dalar qaytib ketganlaridan keyin aytdilar nag'zu quraysh vala tag'zuna al yawm bugundan boshlab dedi payg'ambarimiz endi biz hujumga o'tamiz dedi bizni hujum qilib kelishmaydi hech qaysi ya'ni o'n ming qo'shin kelib hech narsa qilolmadimi endi bular hech narsa qilolmaydi bizga bizga hujum qilmaydi quraysh biz ularni ustiga boramiz dedi Handaq va Banu Qurayza g'azotlari nihoyaga yetganidan keyin Hijratning 5-yilidamiz. Rasululloh holat bir oz tinchiganidan keyin Handaqda qatnashgan mushrik qabilalarni ta'zirini berishni boshladi. Chunki mana shunday bir qiyin holda mushriklarga qo'shilib yordam bergan qabilalarni payg'ambarimiz bittama-bitta ushlab ta'zirini berishni boshladi. 5-hijriy yilda bo'lgan muhim ishlardan sariyalardan qortoq hamlasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Banu Bakr ibn Kilab qabilasiga sahobalarni yubordi. Chunki Banu Bakr ibn Kilab qabilasi ham Xandaqda mushriklar tomonidan qatnashgan edi. Bu qabilaning ustiga payg'ambarimiz 30 ta otliq kishini tayyorlab, ularga Muhammad ibn Maslama roziyallohu anhu ni amir qilib sayladi. Muhammad ibn Maslama nohata bir jang maydonida kuchli jangchilardan. Umar ibn Hattob aytadi, Muhammad ibn Maslama jang maydonida 1000 kishiga barobar deb aytadi. Mana shu kishini boshchiligida bu 30 kishi Qorto degan mintaqaga Banu Bakr ibn Kilab qabilasi ustiga bordi. Bular kunduzi bilan yashirinib, kechasi yurib borishdi. Banu Bakr ibn Kilab qabilasiga yetib borishdi hamda ularga to'satdan hujum qilishdi. Hamma qabilalar kutib turishgan edi. Musulmonlar ularning ustiga keladi. Ta'zirni berishligi uchun. Ulardan 10 kishi qatl qilindi, qolganlari qochib ketishdi. Ulardan qolgan 50 ta tuya va 3000 ga yaqin qo'yni kılıp, qilib, ular Madinaga olib kelishdi. Payg'ambarimiz ayol va teymeyler de gene shuning uchun Muhammad ibn Maslama faqat qo'y va tuyalarni olib Madinaga qaytib keldi. Yo'lda ular qaytib kelayotganda kichkinaga bir hodisa yuz berdi, lekin bu hodisa kichkina bo'lishiga qaramasdan keyingi ta'siri katta bo'ldi. Chunki bu qo'shin qaytib kelayotganda yo'lda uxlayotgan bir odamni ushlashib oldi asr qilib madinaga olib kelishdi bu kishini kimligini tanishmas payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning oldiga kelib bo'lgan hamlaning natijasini aytganda payg'ambarimiz quvondi hamda asr haqida ham gapirishdi ya rasululloh bir asrni tutdik olib keldik dedi uni payg'ambarimizni oldiga olib kelganida payg'ambarimiz uni tanidi atarifuna mana xostum kimi ushlab kelganlarini bilasizlarmi dedi yo rasululloh biz bilmaymiz dedi bu banu hanifaning sayyidlaridan sumoma ibn usol banu hanifa qabilasi yuz ming adatlik quvvatli eng kuchli qabilalardan bittasi edi endi ana shularning sayyidi sumoma ibn usol umra qilgani ketayotgan edi va qaytishlikda muhammadni qatl qilib kelaman degan niyati ham bor edi musulmonlar uni tutib olib kelishdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni tanib turib aytdiki buni masjidni eshigini oldiga bog'lab qo'yinglar va chiroyli muomala qilinglar ahsino asa yaxshi muomala qilinglar bunga dedi ya'ni ko'ring asr o'zi asrlarga musulmonlar yaxshi muomala qilgan lekin xususan mana shu kishiga boshqacharoq muomala qilinglar dedi sahobalar u kishiga yaxshi muomala qilishdi va ertalab kechki payt oldiga sut topib berishardi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam sumomaning oldiga keldida unga chiroyli muomala qilgandan keyin ma indaka ya sumoma ey sumoma sizda nima bor dedi ya'ni menga biror gapingiz bormi deydi sumoma aytadi ayndi xoyir deydi menda yaxshilik bor intaqtul taqtul taqtul zadam agar meni qatl qilsang deydi ey muhammad qon egasini qatl qilasan bu degani agar meni o'ldirsang meni urug'im banu hanifa qabilasi kelib sizlarga hujum qiladi dedi agar meni o'ldirsang qon egasini o'ldirasan Wa in tafu tafu an shakir agar avf qilsang kechirsang yaxshilikni biladigan odamni kechirgan bo'lasan Wa in turid malan fasal minni ma tasha agar moli dunyo kerak bo'lsa xohlaganingcha so'radi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam indamadi ketdi ertasi kuni ipaga kelib payg'ambarimiz yana so'radi ma indaka ya sumoma nima gapingiz bor menga dedi sumomin musol kechagi gapini qaytardi in taqtul taqtul zadam agar o'ldirsang meni qon egasini o'ldirgan bo'lasan agar avf qilsang shokir bandani avf qilgan bo'lasan agar moli dunyo kerak bo'lsa xohlaganingcha so'radi payg'ambarimiz indamadi payg'ambarimiz uni masjidni oldiga bog'latib qo'yishligidan bir maqsadi niyati bor edi musulmonlarda axloqni ko'rsa musulmonlarni bir biri bilan qilayotgan muomalasini ko'rsa masjidda o'qilayotgan qur'on oyatlarini eshitsa ta'sirlanarmikin degan maqsadda payg'ambarimiz masjidni ishini tagiga bog'lagan ya'ni ko'ringlar musulmonlarni faqat til emas da'vat musulmonlarni axloqi ham da'vat bo'lar ekan tushunarlimi bu chiroyli supo bo'lib masjidga kirib namozni o'qib esli bo'lib turib qilayotgan muomalamiz jahlimiz chiqqanda o'zimizni tutolmayotganligimiz, yoshlar bir sport o'ynayotganimizda o'zimizni tutolmayotganligimiz bizni salbiy da'vatimiz bo'lib qoladi. 3-chi kun kelib payg'ambarimiz ma'indaka ya sumoma dedi. Nima gapingiz bor ey sumoma dedi. Sumoma kechagi kunlarda gapirgan gapini yana qaytardi. Shunda payg'ambarimiz undan bo'lgan o'zgarishni ko'rmadida avf qilamiz dedi. Qo'yib yuboringlar buni dedi. Qo'yib yuborishdi. Qo'yib yuborishganidan keyin payg'ambarimiz niyat qilganidek ta'sirlangan edi sahobalarni axloqidan muomalasidan qur'on oyatlaridan ta'sirlangan edi banu hanifaning sayyidlarini kattalaridan bo'lgan sumoma ibn usol islomga kirdi bu musulmonlarga juda katta bir muvaffaqiyat g'alaba edi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga iymon keltirganidan keyin sumoma aytdi yo rasululloh men madinaga kelganimda men uchun sizni yuzingizdan ko'ra yomonroq yuzi yo'q edi sizni diningizdan ko'ra yomonroq din yo'q edi men uchun sizni shahringizdan ko'ra menga yomonroq shahar yo'q edi Allohga qasam ya Rasululloh, endi bugundan boshlab sizni yuzingizdan ko'ra menga mahbubroq yuz yo'q. Sizning diningizdan ko'ra menga yoqimliroq din yo'q. Sizning shaharingizdan ko'ra menga sevimliroq shahar yo'q. Endi iymon keltirgandan keyin gapini qarang. darrov itoat mana naib ibn masud iymonga kelib turib payg'ambarimizga iymonini bildirgandan keyin buyuring nima qilay deyapti sumoma ibn usoz ya rasululloh buyuring nima qilay meni qo'shinlaringiz askarlaringiz asr qilib olib kelayotgan paytda men umra qilaman deb chiqqan edim nima qilay dedi payg'ambarimiz umringizni davom etkazing dedi Sumoma ibn Usol Banu Hanifaning sayyidi, musulmon, hali Qurashiylar bilmaydi, Makkaga umra qilgani bordi. Sumoma ibn Usol kelganda Qurash nohaqda bir iliq kutib oldi, chunki Banu Hanifani sayyidi keldi. Hamda Sumoma tavof qilar ekan talbiya aytdi. Labbayk Allohumma labbayk labbayk la sharika lak labbayk innal hamda va ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Bu islomiy talbiya. Mushriklar ham mana shu talbiyani aytishar edi, faqat la sharikallak deb to'xtatmasdan qo'shib qo'yishar edi. Mana shu qo'shib qo'ygani shirk edi. Illa sharikan huvalak tamlikuhu va ma malak. Endi mushriklar sumoma tavof qilayotganda quloq solib turishdi. Talbiya aytdi. Labbayk Allohumma labbayk, labbayka la sharika lak labbayk, innal hamda va ni'mata laka wal mulk la sharika lak dedi to'xtatib qo'ydi quraysh hayron bo'lib e sumoma asobat diningdan qaytdingmi dedi ya'ni bobolaringni dinidan qaytdingmi deganida bal aslam dedi yo'q dedi islomda qabul qildim dedi banu hanifani sayidi iymonga kelsa quraysh uchun bu katta musibat uni ushlashdi bog'lab qamab qo'yishdi Agar bu yurtiga qaytib ketsa, bunga qavmi ergashi Banu Hanifa islomga keladigan bo'lsa, qurashga qattiq zarba bo'lar edi. Shuning uchun uni bog'lab qo'yishdi. Asrda o'tirar ekan, Sumoma ibn Usol Banu Hanifaga o'zini yurtiga xabar jo'natdi. Makkaga don jo'natmanglar dedi. Ya'ni Makkaliklar boradigan bo'lsa don bermanglar dedi. Yamoma Banu Hanifani yerlari Yamoma ekinzor edi. Makkaning asosiy don dun oladigan manbai mana shu Banu Hanifaning yeri Yamoma edi. Qav ularning sayyidini asr qilib qo'yganligini eshitib, sayyidini talabiga labbay deb Makkaga don jo'natmay qo'yishdi. Makkada ocharchilik boshlanib ketdi. Qurayshlar u yoqqa yurishdi, bu yoqqa yurishdi, boshqa don topadigan joy bo'lmadi. Makkada ocharchilik boshlandi. Xoli quridi. Ochlik ularni juda qattiq qiynadi. Shunda Sumomani qo'yib yuborishga majbur bo'lishdi. E Sumoma biz seni qo'yib yuboramiz, evasiga endi sen bizga Makkaga dondun jo'natgin Sumoma ibn Usonni ozod qilishgandan keyin ham tashqariga chiqib aytdiki Allohga qasam, bir dona ham don jo'natmayman senlarga dedi. To Rasululloh ruxsat bermagunicha dedi. Ya'ni kechagina 10 ming qo'shin bilan payg'ambarimiz ustiga borib, musulmonlarni tang holatda qo'ygan, 13 yil musulmonlarni qiynagan Qurayshni endi tirikchiligi Rasululloh. So'ngra sahobalar bir narsadan hayron bo'lishdi. Xo'p, bular toqqa qochib chiqib ketdi. Qo'ylari, tuyalari qani? Bano Asad musulmonlarni kelishligini bilganligidan tayyorgarlik qilib, qo'ylarini yashirib qo'yishgan edi. asir olingan boyagi kishini so'roqqa tutishganida u aytdiki agar meni ozod qilib qo'yib yuborsanglar men sizlarga ko'rsatib qo'yaman qayerdaligini sahobalar rozi bo'lishdi uni orqasidan borishdi u yetalab ketdi juda uzoq masofa yurishdi sahobalar u kishini qilayotgan ishidan shubhalanib sen bizni pistirma bor joyga olib ketyapsan deb yana so'roqqa tutishib yo'q mana tog'ni orqasida dedi haqiqatdan uni gapiga ishonib odam yuborilganida ana shu vodiyda banu asad qabilasining qo'ylari va tuyalari chorvalari yashirilgan edi Ularda barchasini olib, Ukkosh ibn Muhsin roziyallohu anhu Madinaga qaytib keldi. Mana shu 5-yili bo'lgan ishlardan Banul Hiyon g'azoti. G'azot bilan Sariyani farqiga yani, takrorlab qo'yamiz. Payg'ambarimiz qatnashgan jang g'azot deyiladi. Payg'ambarimiz o'zi qatnashmasdan sahobalar yuborgan jang Sariya deyiladi. banu lixyon qabilasini handaqqa aloqasi yo'q edi lekin bularni avvalgi bo'lgan bir ishga aloqasi bor edi bu maurroji fojiasi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam sahobalardan olti kishini ular yolg'on va'dalarni berib olib chiqib ketib qatl qilgan edi mana shu banu lixyon mana shu ishda qatnashgan edi bularni ta'zirni berishlik uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 200 kishini to'pladi va o'zi bosh mana shu g'azotga chiqdi payg'ambarimiz 200 kishisi bilan 200 mil masofa bosib borishdi. Banu Lixyon Makka ga yaqin bo'lgan joyda yashashar edi. Payg'ambarimiz janubdagi qabilaga chiqar ekan, janubga yurmasdan shimolga yurdi. Toki shimolga 40 milga yaqin masofa yurgandan keyin odamlar ha musulmonlar shimolga qarab ketyapti degan gap tarqagandan keyin payg'ambarimiz burdida qo'shinini janubga qaytarib olib keldi. Lekin Banu Ruhliyon nihoyatda bir xushyor bo'lganligidan, qattiq qo'rquvda bo'lganligidan ularga bu hiyla musulmonlarga foyda bermadi. Ular kelguchi ular bu narsadan xabar topgan edi. Doimiy suratda otalarni kuzatib turishar edi. Musulmonlar yetib kelguncha qochib ketishdi. Payg'ambarimiz Banu Ruhliyon yerida 2 kun turdi. So'ngra mana shu joydan mana Makkaga yaqin joyga kelishdi musulmonlar birinchi marta. Mana shu 5 yil ichida birinchi marta Makkaga yaqin joyga kelishdi. Usofon degan vodiyga joylashdi musulmonlar. Mana shu vodiydan turib payg'ambarimiz Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuni o'n 10 kishiga boshliq qilib Makka hududiga borib kirishligini buyurdi. Abu Bakr Siddiq Makka hududiga kirib bordi va ortiga qaytib ketdi. So'ngra payg'ambarimiz ortiga qaytishlikka buyurdi. Yo'lda qaytishda payg'ambarimiz mana shu Ma'urroji fojiasida shahid bo'lgan sahobalarni qabrini oldida to'xtab, ularning haqlariga duolar qildi. So'ng qo'shin yana Madinaga qarab jildi. Yo'lda payg'ambarimiz qo'shinni to'xtashga buyurdi. Qo'shin to'xtadi. Bir eski qabrni oldiga payg'ambarimiz o'zi borib, turib qattiq yig'ladi. Qattiq yig'ladiki, sahobalar payg'ambarimiz bunaqa yig'laganini ko'rishmagan. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallam qaytib kelgandan keyin <clears throat> Umar roziyallohu anhu, ya Rasululloh, avvallari hech qilmagan ishingizni qildingiz. eski qabrni oldiga borib qattiq yig'ladingiz bu kimning qabri edi deb so'radi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar ollohdan onamni qabrini ziyorat qilishlikka izn so'rovdim olloh izn berdi bu onamni qabri dedi onamga istig'for aytishlikka ollohdan izn so'ragan edim robbim izn bermadi dedi farzandni onaga bo'lgan rahmati meni yig'latdi dedi onasi Muhammad alayhissalomni dinida bo'lmasligiga qaramasdan, mushrik bo'lganiga qaramasdan payg'ambarimiz onasini haqiga istig'for etmoqchi bo'ldi, lekin Alloh taolo qabul qilmadi. Birodarlar, otalarimizga, onalarimizga, bobolarimizga istig'for etishlikdan biror man qilganmi biz? Biz o'tgandan keyin farzandlarimiz haqqimizga istig'for aytsa, Alloh qabul qilmayman degan joyi bormi? lekin bizni haqqimizga istig'for aytsa ham qabul qiladi Alloh farzandlarimizdan va biz aytsak ham Alloh qabul qiladi ibrohim halilulloh otasining haqqiga istig'for aytganda parvardigori man qildi mushrikka istig'for aytishlik mumkin emasligini bilgandan keyin ibrohim alayhissalom istig'for aytmadi payg'ambarlar qaysinisi otasiga qaysinisi onasiga istig'for aytolmayapti ozgina mulohaza qilaylik Endi biz o'tib ketgan ota-onalarimiz, hech ahravolarimiz haqqiga istig'for aytib Allohga duo qilamizmi? Esimizdan chiqmasin. Biz har namozimizda Robbighfirli va va lil mu'minina yawma yaqumul hisab deb duo qilar ekanmiz. Bizga ham duo qilishadi o'tib ketganimizdan keyin. Mana shu yili 5-yili sodir bo'lgan hodisalardan g'oba g'azoti yoki g'ozivatu zuqir deyiladi. G'atafon sayyidi Uyayna ibn Hasanning o'g'li Fuzora Madinaga hujum qilishida xohladi. Lekin hujum qilgani qo'rqdi. Madinani atrofidagi bir joyni qas qilib, bir to'p qo'shini bilan kelib, dehqonlar ishlab turgan joyida kelib dehqonlarga hujum qildi va ulardan bittasini o'ldirdi. Qolgan dehqonlar qochib ketdi. Bular g'atafonliklar o'ldirgan kishining ayolini asir olishdi. Shu yerda bor tuyalarni o'lja qilishdi, orqalariga qochib ketishdi. tirik o'lgan kishi abu zar g'ifforiyning o'g'li edi qolgan dehqonlar madinaga qochib ketar ekan madinaga kirib ketishayotganida salamat ibn akva roziyallohu anhuga yo'liqib qolishdi salamat ibn akva tuya minib kelayotgan edi ulardan kelishligini sababini so'raganida ular aytishdi mana bunday ish bo'ldi deganda tuyasini mindirdida borib rasulullohga xabar berdi o'zi piyoda otliq qo'shinni orqasidan quvib ketdi Birodarlar, Salavat ibn Akva roziyallohu anhu rivoyatlarda otdan tezib yurgan ekan. Mana shu g'azotda shu u kishining shu xususiyati ko'zga ko'rindi. Piyoda yugurib qo'shinga yetib bordi orqasidan. yettida bu paytda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga boyagi dehqonlar bo'ldi. Payg'ambarimiz alfaza alfaza deb qichqirdi. Sahobalar yig'ilishdi. Sayd ibn Zayd boshligida bir to'p otliqlar payg'ambarimiz tezda orqasidan boringlar orqalardan biz qolgan qo'shin bilan boramiz dedi payg'ambarimiz 700 kishini jamladi endi albatta 700 kishini tartibga keltirib chiqishga vaqt kerak birinchi bo'lib salomat ibn akva ketyapti dushman orqasidan ikkinchi bo'lib said ibn zaydni otliqlari orqasida payg'ambarimiz salomat ibn akva roziyallohu anhu piyoda quvib yetib bordi ularga yetib borganda kamon bilan ularni o'qqa tutib qoldi ular to'xtab salamaga hujum qilishdi quvishuvdi qochib ketdi yana yetisha olmadi buni tashlab qo'yib ketishyapti yana orqasidan boribdi yana kamon otishni boshladi bir necha marta shunaqa qilib qo'shinni kechiktirdi oxiri g'atafonliklar aytishdi bu qilayotgan ya'ni bu kishi qilayotgan ishni orqasida qo'shini kelayotgan odam qiladi to'xtamaylik hammamiz deb turib to'rtta otliqni qoldirib salomatulloh akvaga qarshi o'zlari safarini davom etkazishdi Salamat Akva ular bilan turganida Said ibn Zayd otliqlari ham yetib kelishdi. Bu otliqlardan biri sheriklarni kutmasdan 4 kishiga o'zi hujum qilganida uni mushriklar qatl qilishdi. Abu Qatoda roziyallohu anhu tashlandida qo'shini bilan uyayni ibn Hisn al-Fuzori G'atafon saidini ikkinchi o'g'lini qatl qildi. Bu Fuzora boshlab kelgan edi Uyaynaning o'g'li. Bu o'lgan Habib ibn Uyayna edi. O'ldirdi. Odatda o'zi o'ldirgan, yakkama-yakka olishib o'ldirgan kishini narsalari o'ljaga olinar. Lekin Abu Qutoda shoshilganidan narigilarni quvishlik uchun ustidagi kiyimini yechib turib, haligi maqtulni ustiga yopib qo'yib, bu meniki degandek. Quvib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 700 kishi bilan kelganida qarasa, bir odam yotibdi, ustida Abu Qutobaning kiyimi. Sahobalar abu qatoda shahid bo'libdi deyishdi hali ochmasdan turib payg'ambarimiz yo'q bu abu qatoda qatl qilgan mushrik ochib berishuvdi haqiqatdan abu qatoda roziyallohu anhu tirik u qatl qilingan mushrik edi payg'ambarimiz 700 kishi bilan yetib kelganida salamat akva boyagi shija oti bilan yugurib keldi yo rasululloh menga 100 ta odam bering dedi quvib yetib olamiz hammasiga dedi 100 ta odam bering menga dedi u kishi haqida aytadi payg'ambarimiz huvo rijalatina akva deydi salamat akva bizning kishilarimizning eng zo'rlaridan deydi payg'ambarimiz aytadi ey salama bo'ldi tek qo'ying ular dedi chunki o'zlarini yeriga yetib olishdi ular endi yetti yuz kishi yengil tayyorgarlik bilan chiqqan g'atafonliklarda o'n ming askari bor ular bilan jang qilishlik to'g'ri bo'lmas edi so'ngra ortiga qaytishlikka payg'ambarimiz buyurdi asr olingan ayol tunda tuyalarni oldiga borishlikka yo'l topdi topdida bir tuyani cho'ktirmoqchi bo'ldi tuya cho'kdi tuyani mindi tuya o'rnidan turdi endi g'atafondan madinaga qaytib kelish kerak masofa juda katta yo'lni bilmaydi nima qiladi parvardigor deydi o'zing yo'l ko'rsat deb turib tuyani turt deydi tuya qo'zg'alishi aytadiki parvardigor deydi nazr qiladi qarang nazr agar meni omonlikka yetkizsang mana shu tuyani so'yib senga qurbonlik qilaman haqiqatdan olloh duosini ijobat qilib bu ayolni tuya to'xtamasdan to'g'ri madinaga olib keldi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam oldiga qutulib kelgandan keyin yo rasululloh men mana bunday nazr qilib qo'yguvdim nima qilay degandi subhanalloh dedi qilgan mukofoting naqadar yomon bo'libdiya Seni qutqarib olib kelsa, uni so'yaman deysanmi dedi. Undan tashqari bu tuyo seniki emas dedi. O'ziniki bo'lmagan narsadan nazr qilishlik yo'q dedi. Ya'ni G'atafonliklarni mana shu qilgan hujumidan hali ham arablar Madinaga hujum qilishlikdan umidvor ekanligi ma'lum bo'ldi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته